الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda, naš stalni termin nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama Nevevija Rahmetullahi Alehi, u kojoj imam Nevevi Rahmetullahi Alehi pokušao da objedini iz šest hadijskih zbirki naj, najosnovnije hadise koje bi čovjek vjernik musliman trebao da poznaje i koji su mu možemo kazati potrebni u svakodnevnom životu. Ono što je interesantno spomenuti da ako Bog da mi ćemo do Ramazana, inšala bi idnillahi, ići u ovom terminu nakon jacije, a nakon u, Ramaz, u Ramazanu se svakako pravi pauza, a nakon inšala Ramazana mi ćemo svoj termin staviti ili od akšama do jacije ili prije akšama. Interesantno je spomenuti da baš sada nam dolazi e, tako je došlo po redoslijedu u knjizi Rijadu Salihin da govorimo o poglavlju Ramazana i imat ćemo dva ili tri predavanja onoliko tačno koliko nam je ostalo do Ramazana da govorimo o poglavlju Ramazana odnosno da komentarišemo argumente koje imam en Rahmetullah rahmetullahi spomenu o Ramazanu i o vrstama posta. Pa je ovo doista jedna jedinstvena i lijepa prilika da obnovimo svoje znanje vezano za post, propise posta o Ramazanu i o drugim vrstama o drugim vrstama posta. Pa znači na 553. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata 217. E, poglavlje ili pod poglavlje obaveznost posta mjeseca Ramazana, vrijednost posta i propisi koji se vezuju za post. Znači, kao da nam kaže Imam Nevevi Rahmetullahi Alehi u ovom poglavlju o ti koji čitaš ovu knjigu, spomenut ćemo neke argumente koji ukazuju na obaveznost posta i o vrijednosti posta, a isto tako propisi koji se vezuju za ovo poglavlje. Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi započeo je ovo poglavlje sa poznatim kuranskim ajetima iz sure El Beqara 185. ajet, odnosno 183. 4. i 5. ajet, u kojima uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala vjernicima naređuje post mjeseca Ramazana. Generalno gledajući, e, mi muslimani vjerujemo i e, tako robujemo svome gospodaru da je ova naša vjera islam sagrađena na pet temelja. Došlo je u vjerodostojnom hadisu da Allah poslanik kazao bunijel islamu ala hams, islam je sagrađen na pet temelja, svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Obavljanju namaza, davanju zekijata, post mjeseca Ramazana i obavljanje hađa onaj koje je u mogućnosti. Svakako, možda u zadnjem predavanju, od ovih predavanja, mi ćemo možda govoriti malo i o propisima fikskim koji se vezuju za ovo poglavlje, ali generalno, znači, gledajući, e, post mjeseca Ramazana je jedan od pet temelja na kojima je izgrađen i sazdan e, islam. <clears throat> Svakako, da bi post nekoj osobi bio obaveza, ta osoba treba da je musliman, da je razumna, da je zdrava, da ne posti i kada su u pitanju žene, da nisu u mjesečnici. Ali, o tome ćemo ako Bog da posli, ali generalno gledajući, znači post mjeseca Ramazana je e, obaveza i znači jedan od pet temelja Islama. U ovom kuranskom ajetu kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ja i ladina amenu kutiba alejkum usijamu kama kutiba ale ladina min qablikum la'allakum tattaqun." o vjernici. Allah je se obraća ovdje onima koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, onima koji vjeruju u Muhammed alaihi salatu wa onima koji vjeruju da će biti proživljen nakon sudnjeg da, na sudnjem danu i koji vjeruju da će polagati račune. Ovi koji vjerujete, ovi koji vjerujete, znajte da vam propi, propisuje vam se post. Popisuje vam se post. Šta je to post? Post je robovanje Allahu, poseban ibadet, znači robovanje Allahu na način što se čovjek od pojave zori pa do zalaska sunca susteži od određenih stvari koje su precizirane Kur'anom i sunnetom. Kada bi nam neko kazao šta je to post kod muslimana, mi bi mu kazali da se to može definisati na sljedeći način. Post kod muslimana je ibadet, robovanje Allahu, jer može čovjek gladovati, a da to nije post, pa je post robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala na način od pojave zori pa do zalaska sunca su stezanje od onoga što kvari post, ono što je definisano Kur'anom i sunnetom. Prvenstveno se tu misli na jelo, piše i intimni kontakt. To su neke tri osnovne stvari od kojih se treba čuvati u postu, svakako, e, znači o tome se može poslije e, detaljisati. Generalno, znači post je, su stezanje od onoga što kvari post, vode, pića, spolnog odnosa, od pojave zori pa do zalaska sunca. Allah Đošan kaže, o vjernici, naređuje vam se i propisuje vam se post. Kao što je bio propisan i onim je prije vas, Pogledajte, Allah Đelšanu propisuje ovom umetu post, ali jednostavno da bi čovjeku bilo lakše to prihvatiti, pokoriti se, Allah Đelšanu nam objašnjava i spominje da je post bio propisan i prijašnjim narodima i prijašnjim umetima, pa kada insan zna da je to bilo propisano i prijašnjim ljudima, lakše mu je se lakše mu je se pokoriti. Pa kaže uzvišeni Allah, ovjernici, propisuje vam se, naređuje vam se post, kao što što je bio propisan i onima prije vas da biste se grijeha klonuli. Na kraju ovog ajeta uzvišeni Allah spominje plod. Plod šta treba da proiziđe iz naših posta. Mi smo dosta puta govoreći o postu govorili da nažalost velik broj ljudi kada posti, dan u kojem on posti ne razlikuje se skoro od dana u kojem ne posti. Jednostavno čovjek kaže ja danas postim, ne jedim, ne pijem, nemam intimni kontakt sa svojom suprugom. Mimo toga jednostavno njegov znači život u danu kojim posti i u danu kojim ne posti uopšte se ne razlikuje. Pa nam uzvišen je Allah subhanu wa ta'ala na kraju ovog ajeta daje jasno do znanja šta je to cilj, mudrost propisivanja posta. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Da bi se povećala vaša bogobojaznost, da bi se Allaha bojali. Pa kažu islamski učenjaci, definitivno postoje mnoge koristi koje treba da čovjek nauči i postigne u školi posta. Jer post je u osnovi jedna škola iz koje treba čovjek da iziđe pismeni, školovani i bolji i bogobojazni. Pa jedna od velikih koristi koje proizilaze iz posta jeste bogobojaznost. Da biste se Allaha bojali. Pa ako čovjek savlada svoje strasti, savlada šetana, da u toku dana kada posti može ostaviti vodu i može ostaviti piće i može ostaviti hranu i može ostaviti intimni kontakt sa suprugom koja mu je u osnovi halal, Svakako da će on na taj način ojačati svoj iman, pa će sutra moći podići ručnu i kazati stop haramima, stop alkoholu, stop kladionici, stop bludu, stop kamati, stop duhanu i tako dalje. Pa je znači jedan od glavnih razloga propisivanja posta da se ljudi dodatno na oružaju bogobojaznošću i strahom od uzvišenog Allaha. Pa nastavlja uzvišeni Allah u sljedećem ajetu ove sure, pa kaže e jamen ma'dudat i to neznatan broj dana. Vidite, mudrosti uzvišenog Allaha, na kakav način se pojašnjava propis posta. E jamen ma'dudat, To su neznatan broj dana. Kada vidite da imam u godini 12 mjeseci, od tih 12 je samo jedan mjesec obavezno postiti. Pa je to, kada vidimo da godina ima 365 dana, Od tog mi postimo samo 29 ili 30 dana, pa je to neznatan dio godine i neznatan broj dana u pogledu onog koliko mi tokom cijele godine možemo da ne postimo. Da ne govorimo o tome koliko medicina potvrđuje da je dobro i pametno i korisno ljudskom organizmu da napravi jednu pauzu u toku godine, jedan mjesec dana, da se naš organizam malo refrenuje refrešuje, da se odmori, da malo naš stomak, naša crijeva i tako dalje, da se malo odmori. Od toku cijele godine čovjek jede, pije, pa je post jedan vid i odmora. Ali Allah Đelšan opet kaže, e jamen, ma'dudat, jedan neznatan broj dana vama je naređeno da postite. <clears throat> Nakon toga u ovom ajetu Allah Đelšanu pojašnava, na koga se ne odnose propisi posta pa kaže a ono mi od vas ko bude bolestan ili na putu isti broj drugih dana ono mi od vas ko bude bolestan ili bude na putu pa ne bude postio Jer čovjek može biti bolestan pa posti. Čovjek može biti pun puno utupan posti, pa posti. Onaj od vas koji je bolestan i koji je na putu, on ima pravo da ne posti. Pa ako ne bude postio, on će to nakon što završi Ramazan, nakon Ramazana, napostiti. Pa kaže uzvišen Allah, a onome od vas ko bude bolestan ili na putu, isti broj drugih dana, isti broj dana će napostiti. Nakon toga Allah Đeršanu kaže u mjesecu Ramazanu, šehru Ramadane, počela je objavljivanje Kur'ana. U mjesecu Ramazanu počela je objava Kur'ana. Šta znači ovaj kuranski ajet? U mjesecu Kur'anu, u mjesecu Ramazanu počela je objavljivanje Kur'ana koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Šehru Ramadane levi unzile fihi il Kur'an u mjesecu Ramazanu je počela objava. Kažu islamski učenjaci da se time misli da je Kur'an objavljen u noći Lejletul Qadr na ovo dunjalučko nebo kompletan Kur'an je objavljen, nakon toga u toku cijelog života Božijeg poslanika objavljivan su ajeti, dijelovi sura ili kompletne sure shodno vremenu i prostoru i potrebi kako je to iziskivao život Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Pa je Kur'an početak objave Kur'ana je bio da je Kur'an objavljen sa nebesa u noći Lejletul Qadr na Dunjalučko nebo. Kompletan Kur'an, A nakon toga je shodno potrebi, shodno, shodno događanjima, koliko se puta desilo da je Allah poslanik zapao u neku situaciju, došao u situaciju gdje ne zna šta će, pa bi očekivao objavu koja dođe, koja će dati odgovor na njegovo pitanje. Primjera je koliko hoćete, pokajanje Ka'b ibn Malika, e, e, potvora radi Allahu ta'ala anha, ajetu Tejemumu i mnogo drugih ajeta koji su objavljivani kao odgovor na ono što se trenutno dešava. Pa je Kur'an, znači, u ovaj kur'anski ajet se kaže šehru ramadane ledhi unzile fihi l'Qur'an, U mjesecu Ramazanu je objavljen i počela je objava Kur'ana, misli se objavljen znači sa nebesa, na dunjalučko nebo i nakon toga je shodno potrebi objavljivan, objavljivan Božim poslaniku, alaihi salatu wasalam. U ovom ajetu uzvišeni Allah jasno poka, a, pojašnjava šta je to Kur'an, odnosno šta je cilj objavljivana Kur'ana, pa kaže uzvišeni Allah, šehru Ramadan, ledi unzile fih il Kur'an, huden lin nasi, obejinati min al huda, wal furqan, huden lin nasi. Kur'an je upustvo. Wal furqan. Kur'an rastavlja istinu od neistini. Tako bi se čovjek trebao obhoditi prema Kur'anu kada god mu se pomiješa situacija, ne zna kako da se ponaša, treba da odgovor traži u Kur'anu. Kur'an rastavlja istinu od neistine. Kur'an je huden li nas, Kuda Kur'an je upustvo? Allah Đelšanu kaže u Kur'anu Inne hevel Kur'ane jehdi li letihi je akvam. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Allah Đelšanu u Kur'anu Kur'an opisuje i kaže Tibjanen li kulli šeji On je pojašnjenje za svako pitanje. Pa u Kur'anu nalazimo velike principe, velika pravila, na osnovu kojih mi danas možemo rješavati svoje probleme. I ako pogledamo u stanje čovečanstva, vidjet ćemo da čovečanstvo galopira, galopira u putem propasti. Čovjek ne smije početi razmišljati šta će biti za 30, 40 ili 50 godina, kako brzo mi uništavamo planetu, kakvim, e, kakvom brzinom ljudi idu putem propasti u svakom pogledu i ekonomskom i moralnom i vjerskom, ideološkom, u svakom pogledu čovječanstvo srlja u propast. Jedino rješenje, jedini izlaz, jedini ko nam može danas pomoći jesu riječi uzvišenog Allaha. hudan li nas upustvo ljudima, Kur'an je upustvo, to je govor uzvišenog Allaha koji je objavio, spustio na zemlju da ljudi sretno i zadovoljno žive na Dunjaluku prije sreći na Ahiretu. وَمَنْ أَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ A onaj ko krene glavu od knjige moje, teškim, teškim životom će živjeti. Nakon toga, nakon što je, znači imam Nevi ovdje citirao e, tri ajeta, 185. i 183. i 4. i 5. ajet iz suri El Beqara, što je lijepo da se čovjek vjernik prije Ramazana vrati tim ajetima, da se vrati u tefsir Ibnu Kethira, da vidi značenje tih ajeta. Imam Nevi je citirao ovaj kuranski ajet, pošto je to ajet koji je osnova poglavlja posta mjeseca Ramazana ja i uhelledine amenu kutibe alejkum usijam o vjernici naređuje vam se i propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da bi se povećala vaša bogobojaznost. Nakon toga imam Nevi Rahmetullahi Alihi citirao je e, nekoliko hadisa, odnosno jedan hadis sa nekoliko predaja. E, hadis 1215. Ode Ebu Huriri radi Allah, ta'ala nam prenosi da Allah poslanik ali se let rekao Uzvišeni Allah rekao je Svako čovjekovo dijelo pripada njemu, osim posta. On je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Post je štit. Allah Đelešanhu čovjeka posebno nagrađuje za post. Kaže, čovjekova su sva dijela, osim posta uzvišeni Allah posebno nagrađuje postače. Vidjet ćemo poslije da imaju čak posebna vrata u džennetu. Džennet ima osmera vrata, pa su neka vrata džihada, neka namaza, neka sadaki. Jedna od tih vrata se zovu Ar-Rajjan, vrata na koja će ući samo postači. Pa kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, svako čovjek ko dojelo pripada njemu, osim posta, on je moj i za njega ja posebno nagrađujem. Post je štit. Boži poslanik jasno pojašnjava šta je cilj posta. Post je štit. Post treba da nas zaštiti. Kada postimo da čuvamo svoj jezik, da čuvamo svoje oči, da čuvamo svoje uši, da čuvamo svoje ruke od harama, svoje noge od harama, svoj stomak od harama, znači da post bude taj koji nas štiti. Pa kaže Allah poslanik, post je štit. Pa kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružno i neka ne galami. Ukoliko ga neko bude vrijeđao i napadao, neka mu samo kaže, ja postim. Pogledajte. Znači, post treba da ostavi traga na čovjekovo svakodnevno ponašanje. Čovjeka neko uvrijedi, nekoga opsuje, čovjek u, mjestu, u vremenu kada posti samo odgovara ja danas postim. Ja danas postim radi Allaha, čuvam svoje oči, čuvam svoje uši, čuvam svoj jezik, čuvam svoje ruke. To je ono zbog čega je propisan post, da se mi malo obuzdamo, da se naučimo kontrolirati, kontrolirati oči, svoje emocije, svoj jezik, svoje uši. Pogledajte ovdje, Čovjek nekoga vrijeđa, nekoga psuje, nekoga potvara. Ja postim. Ja mogu da se kontrolišim. Ja mogu da kontrolišim svoj jezik. Zašto? Jer ja postim. Kaže se dalje u hadisu, tako mi onoga učio i ruci je Muhammedova alihi salatu wasalam duša. Zadah iz usta postača prijatnije kod Allaha od mirisa miska. Postač ima dvije radosti. Kada iftari, obraduje se svome iftaru i kada susretni svoga gospodara, obradovat će se svome postu. Postač ima dvije nagrade. Vidjeli ste kako ljudi isčekuju, kako isčekuju kandilje. Sjede, čekaju, minut čekaju. Radost je kada zauči ezan, pa se iftari, pa se postači iftari. Ali ima druga, veća radost kada čovjek dođe na sudnji dan, pa kada vidi kolike nagrade je od svoga gospodara dobio za post. Pa su to dvije velike radosti postača i znači pogledajte Allahu pravednost i milost. Znači i na dunjaluku čovjek osjeti slast, ima znači radost, čeka cijeli dan, pogotovo u ljetnom periodu, kao što je ovih posljednjih godina, znači čovjek posti sati i sati i dođe akšam. Obraduje se on toj čaši vodi i čaši soka i datulama i večeri, ali isto tako ima druga radost kada čovjek vidi svoj post na sudnjem danu. Kaže se, imam nevi u drugoj verziji, koji također bilježi Buharija, navodi se, postač ostavlja svoju hranu i piće i strasti zbog Allaha subhanu wa ta'ala. Post je moj i ja za njega nagrađujem, a svako dobro djelo nagrađuje se desetorostruko. Ovdje kao da nam e, Boži postanik opet pojašnjava e, šta je mudrost posta, pa kaže postač ostavlja hranu, ostavlja piće i ostavlja svoje strasti ostavlja svoje strasti. Pa čovjek, znači, u danima posta treba da kontroliše svoje strasti, da i njih ukroti u svakom pogledu i strasti jezika, i strasti spodnog organa, i strasti očiju, i strasti jezika, jednostavno čovjek treba u danima kada posti da se njegov dan razlikuje od dana u kojem ne posti. Nakon toga, U 1216. hadisu od Ebu Hureyri radi Allah, te nas da je Allah poslanik rekao ko na Allahom putu žrtvoje dvije vrste imetka, bit će pozvan sa vrata dženneta. Allahova, Allahov robe, to je veliko dobro. Ko bude redovno i ustrajno obavljao namaz, bit će pozvan sa vrata namaza. Allah poslanik Ali Selatu samo jednom hadisu pojašnjava da u džennetu ima više vrata, i naveo je nekoliko primjera. Pa kaže Allah poslanik, ko bude redovno obavljao namaz, bit će u džennet pozvan sa vrata namaza. Zato blago se onim ljudima koji pazi na svoj namaz, koji ne, ne, ne dopuštaju da ih bilo kakva dunjalučka obaveza spriječi da namaz klanja u njegovo vrijeme. Vjernik mora svoj život uskladiti sa namazom. Znam da se mnogi ljute, ali me to mnogo ne interesuje. Čovjek vjernik, pogotovo u današnje vrijeme, vrijeme znači velikih obaveza, vrijeme turbo života, vrijeme kada velik broj muslimana živi u državama gdje znači e, je veoma teško organizirati svoj život po islamskim principima, zato ja uvijek nudim najveće olakšice koje postoje u islamu. Klanjaj samo ono što je obaveza kada imaš, e, kada imaš posao i kada imaš neki obaviza bitno je od 12 sati pa do 4 otprilike, znači taj period kada vrijeme je podne namaza, da čovjek uzme 5 minuta i da klanja farze da ne dopusti da prođe namasko vrijeme da nije klanjao farze. Kada bude kod kući, kada bude na sabahu, kada bude na akšamu, na jaciji, kada bude subota i nedjelja, neka klanja koliko god hoće na fili, ali u radnim danima ne smije čovjek propustiti i dopustiti da mu prođe namaz, a, znači iz namaskog vremena pa blago se onima koji pazi naroču to ovom današnjem vremenu kada se živi turbo životom, kada ljudi mnogo lete za Dunjalukom, kada žive u državama gdje im se ne priznaje islamski način života, blago se onome ko ustraje, koji ustraje na čuvanju svoga namaza. Pa kaže Allahu poslanik alaih salatu sram, ko bude redovno i ustrajno obavljao namaz, biće pozvan sa vrata namaza. Ko se bude borio na Allahovom putu, bit biće pozvan sa vrata džihada. Onaj ko bude se borio na Allahovom putu, bude žrtvao svoj život, svoj imetak, borio se braneći islam, braneći muslimane, njihovu čast, njihove živote, biće pozvan, biće pozvan sa vrata džihada u džennetu. Imamo znači jedna vrata su vrata namaza, jedna su vrata Borbe na Allahom putu džihada. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, ko bude postio, bit će pozvan sa vrata Ar-Rajjan. Ko bude postio, bit će pozvan sa vrata koja se zovu Ar-Rajjan. Ar-Rajjan, znači u arapskom, eh, je izvedenica od glagola rava, nešto zaljevati ili utoliti žiđ. Pa pogledajte kako je Allahova milost velika da vrata kroz koja će ući i postaći imaju simboliku, zovu se Ar-Rajan, kao vrata, vrata, vrata, zasićivanja svoje žiđi. Allahu ekvar. Vrata zasićivanja svoje žiđi. Ar-Rajjan. Vrata kroz koja će ući samo postači. Ima i drugi hadisi koji će imam nevi citirati. Biće na sudnjem danu kazano gdje su postači. Pa će oni ustati, pa će pozvani biti da uđu na vrata Ar-Rajan, pa će se vrata zatvoriti i niko mimo njih u džennet neće ući kroz ta vrata. Pa blago se postačima, blago se onim našim majkama i našim očevima i našim djedovima koji su postili 40, 50 ili 60 Ramazana. Sjećam se govora svojih roditelja kada su nam govorili kako je postiti u ljetnim danima, kada se kosi sjeno, kada se beru ašlame i tako dalje. Blago se takvim ljudima. Nažalost, danas živimo u vremenu kada se naša omladina i ne libi i ne stidi sjeti pred kafićem i e, piti vodu, piti sok, e, znači u danima kada se posti, kada je farz obaveza postiti svakom punoljetnom muškarcu pa blago se postačima, za njih je uzvišeni Allah ostavio posebna vrata koja će voditi u džennet. Kaže Allah poslanik, ko bude nakon toga, a ko bude dijelio milostinju, bit će pozvan u džennet sa vrata milostinji. Allahu ekbar. Četiri velika dijela. Namaz, namaz, džihad na Allahovom putu, post i milostinja, četvera džennetska vrata, imamo još četvera, ali evo noća smo naučili četvera vrata džennetska. to bi čovjeka trebalo da stimuliši, želim da budem od ovih dijela pa da i ja uđem u džennet na bilo koja od ovih vrata, hoću da bude moj namaz redovan, hoću da bude Moja borba na Allahovom putu, redovna, ako treba, ako ima potrebi da dam svoj život na Allahovom putu, za Allahu vjeru, branići muslimane, njihovi metak, njihovu čast, očekujući nagradu od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Treća e, vrata, vrata posta. Četvrta vrata udjeljivanja. Blago se onim ljudima koji imaju dio i imetka koji svakodnevno svakodnevno udjeljuju. Eno čitam danas kod našeg velikog velikog insana Ajdina e, eh, Kajmakovića koji navodi i kaže znam čovjeka koji u zadnjih nekoliko godina u Zenici udjelio 40.000 maraka u razno razne projekte. Allahu akbar. Allahu akbar. Blago se tom insanu. Makar i ne bilo spomenuto njegovo ime i prizme. Pa znači, braćo moja draga, čovjek da se trudi, kada god vidi negdje priliku, da dadne koliko god može. Zašto? Zato što u džennetu imaju jedna posebna vrata na koja će ući samo oni koji budu udjeljivali metak na Allahovom putu. Tek sada na kraju hadisa dolazi šlag. Pa kaže se na kraju hadisa, <clears throat> kada je Boži poslanik spomenuo četvera vrata džennetska, kaže Ebu Bekr, Tada je Bubekr radijallahu ta'ala upit Allahu poslaniće, draži si mi od oca i majke. S kojih god vrata čovjek bude pozvan, uspio je. A da li će i koji biti pozvan sa svih vrata? Allahu akbar. Ebu Bekr kaže Allahu poslaniće, čovjek s bilo koji god da vrata bude pozvan, elhamdulillah, uspio je i to je uspje. Samo da uđeš u džennet. Ja bi sad potpisao da budemo najzadnji koji će ući. Kaže, Ima li iko u tome umetu da će biti pozvan sa osam vrata? Hajde bujrum na ova. Ne, ne, ne, bujrum na ova. Prozivaju s ovih vrata. Uđi. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam. Da, rekao je Allah. I nadam se da ćeš ti biti jedan od njih. Allahu ekver. Ebu Bekra zovu sa osmerih vrata. Zovu ga sa vrata namaza. Ebu Bekre, prozivaju bujrum. Zovu s vrata džihada. Ebu Bekre, bujrum. Vrata posta, bujrum i kod nas vrata udjeljivanje, bujrum i kod nas. Allahu ekber. Pa čovjek vjernik, ovaj hadis treba da ga stimuliše. Pogledajte ambicija Ebu Bekra. Zato je Ebu najbolji čovjek ovog ummeta. Allahu ekber. Nije mu bilo dovoljno samo da kaže da je meni da budem od jednih tih vrata, da uđem na jedna vrata. Ne, kaže Allahu poslanić, ima li iko da će ga zumti sa svih vrata? Kaže Allahu poslanić, ima. Ima, ne samo ti, ima, ima još. Ali nadam se da si i ti jedan od njih. Pa se čovjek treba truditi, ako ne može na sva vrata, da sebi u životu kaže, o Allahov robe, ti ćeš sebi kupiti ova jedna vrata. Ili parama, ili postom, ili namazom, ili borbom na Allahovom putu, ali zaradit ćeš ti sebi o muslimanu, o Abdullahu, zaradit ćeš ti sebi jedna ova džennecka vrata. <clears throat> Nakon toga, sličan hadis u 1217. od Cehl ibn Sa'da, prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, u džennetu postoji vrata koja se zovu Ar-Rajjan. Na sudnjem danu na ta vrata ući će samo postači i niko drugi. Reći će gdje su postači, oni će doći i niko osim njih na ta vrata neće ući. A kada uđu, zatvorit će se i niko više na njih neće ući. Hadis bilježi Buhari i Muslim. Allahu akbar. Vrata posta ar-rajjan – reći će se gdje su postači, gdje su oni koji su redovno postili Ramazan, gdje su oni koji su postili dan Refata, gdje su oni koji su postili dan Ašuri, gdje su oni koji su postili bijele dane, gdje su oni koji su postili šest dana Ševala, gdje su oni koji su postili ponedljake četvrtak, gdje su oni koji su postili post Davuda, alaih salatu selam, bujrum, ovo su vrata samo za vas. Kada oni uđu, zatvaraj, na ova vrata više ne ulazi niko. Allahu akvar. Zar to nije čovjeku dovoljno satisfakciji da od danas, mjesec dana ranije kaže postićeš ti cijeli Ramazan i ne samo da ćeš postić, već ćeš uživati u tomi i čekat ćeš da završi Ramazan pa ćeš postiti šest dana ševala i sada se nalazim u mjesecu Šabanu, iskoristite priliku. Allahu poslaniki mnogo, mnogo bi postio u Šabanu, čaka Iša kaže, poslanik bi postio cijeli Šaban, illa kalil, osim malog dijela šabana, postio bi mnogo, mnogo u šabanu da bi se pripremio, kažu islamski učenjaci, šaban u odnosu na Ramazan je kao sunneti koji se klanjaju prije farza. Pa ste vidjeli kako čovjek klanja sunnete prije podne namaza, sunnete prije kindije, sunnete prije akšama, sunnete prije jacije, jednostavno kao vid pripreme za namaz, tako je šaban mjesec, mjesec pripreme za mjesec Ramazan. <clears throat> Nakon toga, 1218. Eh, hadis od Ebu Sa'ida al-Hudri radi Allahu ta'ala prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Koji god Allahu rob bude postio jedan dan na Allahovom putu, Allah će zbog tog Zbog posta tog dana njegovo lice udaljiti od 2, 70 godina hadis bilježi Buharija i Muslim men same jaumen fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 harifa ko posti jedan dan na Allahom putu. Islamski učenjaci u pogledu ovog termina na Allahom putu imaju dva stava, ali svaki od njih je izvodljiv. Nije nemoguć. Ko posti jedan dan na Allahovom putu. Kažu jedan dio učenjaka se tu misli džihad, borba na Allahom putu. Čovjek je otišao u džihad i u džihadu posti jedan dan. Allah će njegovo lice zbog posta tog dana odaliti od 2, 3, 70 godina. Drugi dio učenjaka kaže da se misli pod pojmom fi se birilla ko posti u ime Allaha. Ko posti u ime Allaha samo jedan dan, ali iskreno želeći time Allahovu nagradu, Allah će zbog posta tog dana odaljiti njegovo lice od vatre i džehennema 70 godina. U svakom slučaju, bez obzira, čovjek znači treba da se trudi da ispuštuje ovaj hadis – na bilo koji način da posti, znači što više na file, čisteći namjeru da njegov post bude iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah Ali citirao je onaj poznati hadis kojeg svake godine slušamo kada nastupi mjesec Ramazan, 1219. hadis od Ebu Hureyre radi Allah, te nas prenosi da je Allah poslani kazao Men من i رمضان اي رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من من dhanbi كبوده بوستيو ميسيت Ramazana vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, bit mu oprošteni prijetodni grijesi. Ko budi vjerovao u Allaha, nadao se njegovoj nagradi, ne očekuje nagradu ni od koga, čisto radi Allaha posti, vjeruje da je to naređeno muslimanima, vjeruje da će nagradu za to dobro djelo naći na sudnjem danu, očekuje da ga Allah nagradi za to, ne da ljudi pričaju o njegovom postu, o njegovim dobrim djelima, ne, on očekuje nagradu od Allaha, gufira lehu ma taqaddama min min zembih, bit će mu oprošteni grijesi. Generalno je pravilo na osnovu kuransko-hadijske argumenta da se u ovakvim hadisima prvenstveno misli da će mu biti oprošteni mali grijesi, jer smo mi više puta govorili da kada dođu određenim hadisima, ako uradi se to i to, bit će mu oprošteni grijesi, da se prvenstveno misli na mali grijehe, jer došle su određene klauzule, Allah Žešanu kaže u Kur'anu in teđtenibu kebairal ithn, ako vi ostavite velike grijehe, in tajtenibu kebaira ma tunhauna an ako vi ostavite ono veliko što vam je zabrajno mi ćemo vam ostali stvari oprostiti I u drugim argumentima su također došle klauzule da se veliki grijesi da bi bili oprošteni, čovjek treba da se istinski pokaje, pokajanjem e, znači u kojem treba da se ispune oni osnovni tri ili četiri uvjeta. Ali u svakom slučaju Ramazan, pus mjeseca Ramazana je jedna velika, velika prilika da se čovjek odgoji, da odgoji sebe i svoju svoj nef, svoju dušu na bogobojaznosti, a s druge strane da iz Ramazana iziđe, inšala biznila, oproštenih malih griha. Nakon toga imam Ennevi Rahmetullahi Alehi citira hadis koji bilži Buhari i Muslim od Ebu Hureyri, 1120. hadis, Od Ebu Hureyre se prenosi da Allah poslanik Ali Selam kazao kada nastupi Ramazan, otvori se džennetska vrata, a zatvori se džehennemska i šeitani se stavi u okove. Allahu ekber. Pogledajte kolika je Allahova milost i Allahov rahmet. Pogledajte kolika je Allahova milost i Allahov rahmet da svojim robovima olakšava ibadet posta ibadet odgoja na način da najveći naš neprijatelj šeitan bude isputan u mjesecu Ramazanu. Generalno gledajući, mi muslimani vjerujemo da čovjek ima dva velika neprijatelja. Ako njih savlada i njih pobjedi, on je inšala biznila spašen i pobjedio je. Ta dva neprijatelja u velikoj mjeri su oslabljeni u mjesecu Ramazanu. Naša dva najveća neprijatelja jeste naša duša. Kaže Allah Đeršanu u suri Jusuf, inne nefsele tum bisu, doista duša poziva zlu i grijesima. Naša duša, kao što kažu islamski učenjaci, ako ti ne zaposliš dušu dobrim dijelima, ona će tebe zaposliti zlom. A to je najgorija bolest danas umetu i omladini što imaju mnogo slobodnog vremena. Imaju mnogo slobodnog vremena, duša će naći insanu grijehe i poroke. Pa je prvi naš neprijatelj naša duša koja stremi, žudi ka grijehu. I drugi naš neprijatelj jeste šeitan. U Ramazanu oba dva ova faktora su, hajde da kažemo, i te kako, i te kako njihovo djelovanje umanjeno. Pa ovaj hadis jasno potvrđuje da kaže Allah poslanik ali se redatu sram kada nastupi džennet, kada nastupi Ramazan. Otvori se džennetska kapje. Znači, aludira da mnogo ljudi ulazi u džennetu Ramazanu. Zatvore se džehendemske kapije i šeitani se povežu u lance. Pa je u mjesecu Ramazanu djelovanje šeitana umanjeno. Pa je djelovanje šeitanja u Ramazanu umanjeno i mi to vidimo svojim očima praktično svake godine da ne postoji drugi dokaz u islamu, da je islam istina, osim ovaj hadis bilo bi dovoljno, a svi hadisi su dokaz istinitosti islama. Svake godine vidimo ljude koji tokom godine i ne klanjaju, i ne poste, i možda konzumiraju alkohol, i koliko žena ne nosi nikada mahramu, ali kada dođe Ramazan, redovno se klanja, redovno se posti, nosi se mahrama, i tako dalje. Uči se Kur'an, i tako dalje. Zašto? Zašto? jer je uticaj na smanjen. Jer je uticaj na smanjen. Pa znači, a s druge strane, kada čovjek posti i njegove se strasti smiri i njegova duša i protjevi, manje čovjek jede, manje čovjek pije, čovjek manje gleda svojim očima loše stvari i definitivno sve to djeluje da se strasti čovjekove smiri. Pa smo rekli da su dva glavna neprijatelja čovjekova, njegova duša, njegove strasti, njegovi protjevi i šeitan. Šeitan pa u Ramazanu putem gladovanja, bez hrane, bez pića, bez loših pogleda, bez loših riječi, umanjuje se djelovanje duše i djelovanje strasti, a uzvišeni Allah nam je olakšao iz svoga rahmeta i milosti da je šeitane okovao i povezao u mjesecu Ramazanu. <clears throat> Nakon toga, imam nevi, pošto je kazao u ovome poglavlju da će spomenuti argumente koji govori o propisanosti mjeseca Ramazana, vrijednosti posta i određenim propisima. Pa počinje imam Ennevi da govori o propisima i kaže se u hadisu 1221. hadis od Ebu Huriri stoji da je Allah poslanik ali se letu izrekao onaj poznati hadis sumu li ro'jetihi wa eftiru li ro'jetih. Kada ugledate mlađak, tada zapostite. A kada ga ponovo ugledate, prestanite sa postom. Ako zbog oblaka ne budete u stanju vidjeti mlađak, onda mjesec Ša'bana upotpunite 30 dana. Hadis bilježi i Buharija i Muslim. U drugom predaj stoji kod ima muslima, ukoliko mlađak zbog oblaka ne budete mogli vidjeti, onda postite punih 30 dana. <clears throat> Mi smo kada smo u zimskoj školi Islama govorili o propisima posta i ja savjetujem ako Bog da e, pred sami post da svi mi e, ponovo oslušamo one dersove, pogotovo dersove koji govori o postu. E, govorili smo o načinima kako i na koji način se može odrijeti nastupanje mjeseca Ramazana. Pa smo kazali da postoje dva načina, a u pogledu trećeg načina postoji veliko razilaženje kod islamskoj učenjaka. Znači, prije Ramazana imamo mjesec koji se zove Šaban i nakon Ramazana imamo mjesec koji se zove Šaual. <clears throat> Kada bude 29. dan Šabana, Šabana, pošto u islamu mjesec može imati samo 29 dana ili 30. Nema opcije da ima 28, niti ima opcija 31 dan. U islamu mjesec može biti samo 29 dana ili 30. Nema treće opcije. Kada bude 29. dan mjeseca Ša'bana, propisano je da ljudi izlaze na uzvišenja, na mjesta odakle se vidi znači e, zalazak sunca i nakon zalaska sunca 15 minuta da vidi da li će se pojaviti mlađak. Boži poslanik i njegovi ashabi su izlazili, pratili su mlađak i ako bi neko došao i kazao poslanik će vidio sam mlađak, poslanik bi naredio da se sutra posti. Pa kaže Allahu poslanik, sumu li rojetihi, počnite postiti kada vidite mlađak. 29. noći Šabana. Imamo drugu verziju da se ne vidi mlađak zato što nije se pojavio, Ili druga verzija, nije se moglo vidjeti jer je bilo oblačno. Pa nam je Boži poslanik dao e, drugi savjet kako se počinje mjesec Ramazana, to je, kaže, tada ćete Šaban 30 dana učiniti, jer smo 29. dana izišli da vidimo imali mlađaka, ako je bilo oblačno, nismo mogli vidjeti ili ga nismo vidjeli, nema ga, nije se još pojavio, onda ćemo šaban učiniti 30 dana, preko sutra mora biti Ramazan, jer jednostavno ili će Ramazan nastupiti nakon 29. dana, nakon 30. mora nastupiti. Isti, isti je slučaj i sa prekidom posta 29. dana Ramazana, muslimani idu gledaju imali mlađak, mlađaka hilala od šabana. Ako ga vide, sutra je bajram. Ako ga ne vide, Ramazan traje 30 dana. I rekli smo, e, način u pogledu kojeg su islamski učenjaci razišli jeste e, proračun E, mi smo o tome govorili u zimskoj školi Islama, problem proračuna nije problem e, da se proračuna gdje je mjesec. Problem je što su se propisi zasnovali na tome kada je bila mjena. U Islamu Božji poslanik, niti Kur'an, nisu spomenuli mjenu. Sav propis je vezan za viđenje mjeseca mlađaka. Tako da je problem proračuna to što su se oslonuli na mijenu. Je li bila mijena, sutra nastupa mjesec sljedeći. Što u islamu nema svoje utemeljenje, zato ćete vidjeti, iako je znači eh, u prvim stoljećima islama eh, bila razvijena znači i proračun i matematika i astronomija i znači eh, proračun zvijezda i mjeseca, velika većina, apsolutna velika, velika većina mezijevskih učenjaka su smatrali da proračun nije validan način e, e, e, proračun nije validan način uspostavljanja i proglašavanja da je nastupio novi mjesec. U svakom slučaju e, postoji danas velik broj institucija, velik broj e, učenjaka koji su smatrali da se putem proračuna može proračunati nastupanje mjeseca Ramazana. <clears throat> 218. poglavlje kaže imam nevevi da režljivost, činjenje dobročinstva i učestalo činjenje dobrih dijela u mjesecu Ramazanu, a posebno u njegovoj zadnje, zadnjih deset dana. Imam nevevi kao da želi da nam kaže u ovom 218. poglavlju spomenuće vam spomenućemo vam neka djela dobra djela koja bi čovjek vjernik trebao da čini u mjesecu Ramazanu pa kaže da režljivost činjenje dobročinstva i učestalo činjenje dobrih dijela u mjesecu Ramazanu, a posebno u zadnjoj trećini. Znači, čovjek vjernik treba da u Ramazanu poveća činjenje dobrih dijela, a pogotovo u zadnjoj trećini mjeseca. Zašto u zadnjoj trećini? Zato što u zadnjoj trećini, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisma, Allah poslanik je kazao eh, ashabima, E, ko želi da traži noć Lejletul Kadera, neka je traži u zadnjoj trećini, pa je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana sigurno noć Lejletul Kader u jednoj od deset noći, zadnjih deset noći mjeseca Ramazana, pa je, a noć Lejletul Kader, hajru min elfi šahr, noć Kadera je bolja od hiljadu mjeseci pa je propisano traganje za noći Lejletul Qadr i samim tim propisano je povećanje svih vrsta ibadita u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. U hadisu 1222. od Ibnu Abbas radijallahu transu kazuje Allahu poslanik alaih salatu wasalam bio je najdražljiviji od svih ljudi. Ibnu Abbas govori o Božijem poslaniku i prvu konstataciju koju donosi kaže Allahu poslanik je bio najdražljiviji insan. Završeno. Znači, nema insana u čoj biografiji možete naći toliko dobročinstva kao Allahu poslanik alih salatu wasalam. Znate onaj poznati hadis kada je došao čovjek i vidio je da je jedna žena dala Božim poslaniku ogrtač. Kaže, prenosio cadisa, Božji poslanik ga je uzeo ogrtač jer mu je bio potreban. Pa je jednom samo izišao pred ljude, te ga obuko, nov, Čovjek kada ga je vidio kaže, bili mi dao poslaniće taj ogrtač. Kažu ashabi, pogriješio si, nisi trebao iskat, jer ti znaš da on nikada nikoga nije odbio. Ovo je, ovo je opis poslanika. Nikada nikog nije odbio. Pa je tom čovjeku skinuo grtač i dao mu je. Znao je nekim ljudima želeći da njihova srca pridobije za islam, znao im je dati toliko stoke da je to znači moglo napuniti jednu dolinu, Arapi to kažu Bejne Djebelein između dva brda. Znači jedna dolina, jedan proplanak prepunovaca, on bi dao sve jednom čovjeku da njegovo srce pridobije za islam. Jer je Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, želio da ljudska srca zavoli vjeru, zavoli islam. <clears throat> Ovce su prolazne, da čovjeka spasi vječni vatri. Allahu ekber. I zato, zato je čudno, velik broj ljudi ne može da vjeruje zašto mi muslimani toliko se trudimo da svi ljudi budu muslimani. Mi od toga nemamo nikakve koristi osim što želimo da se ljudi spasi. Želimo da ljudi ne budu vječno u džehennemu. Želimo samo da se ljudi spasi. Želimo da ljudi ne budu vječno u džehennemu. Allah u poslanike ljudima znao dati toliko stoke da to može napuniti jednu dolinu. Samo da bi njihova srca se otvorila prema islamu. Pa su ljudi dolazili Božijim poslani, od Božijeg poslanika svome narodu i kažu mi dolazimo čovjeka. On toliko udjeljuje kao onaj ko se ne boji za siromaštvo. Znam se kad čovjek ima stotinu milijardi. On udjeljuje, ne boji se da može nestati. E tako je udjeljivao poslanik Alihi Senam, a nije imao šta da jede. Vezivao je na svoj stoma kamin od gladi, ali je dijelio drugim ljudima da njihova srca pridobije za islam, da povjeruju u istinu islama, da se spasi od vječne vatri u ahiretu. Pa kaže Ibnu Abbas radi Allahu ta'ala anhu, Allahu poslanik je bio najdražljiviji od svih ljudi. <clears throat> A najdarežljiviji je bio u Ramazanu, kada se svake noći s njim sastaje u i kada ga je, ta, e, i, i kada ga je tada podučavao Kur'anu. Bio je inače najdarežljiviji čovjek na planeti. A opet u svemu tome najviše je bio da režli u mjesecu Ramazanu. Pa čovjek vjernik treba da se ogleda u Božijeg poslanika, ali se letu se nam, da u mjesecu Ramazanu dodatno udjeljuje. I da izdvoji svoj zekjat i sadaku i da organizira iftija, iftare i da udjeljuje i da daje jednostavno, jer je to sunet Božijeg poslanika, ali se letu se nam. Navodi Ibnu Abbas razlog Pa kaži, to zato što je u mjesecu Ramazanu on se susretao sa Džibrinom i sa njim bi učio Kur'an. Pa čovjek vjernik treba da uči Kur'an u Ramazanu i izvan Ramazana i da ga taj Kur'an odgoji. Pa je Kur'an bio razlog, učenje Kur'ana sa Džibrilom je bio razlog da bi Boži poslanik bio najmilostiviji i najviše bi udjeljivao ljudima u mjesecu Ramazanu. <clears throat> Nakon toga u e, 1223. hadisu od Aiše radijallahu ta'ala nastoji te <clears throat> kazala kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana Allahu poslanik ali se letu selam provodio bi noć u ibadetu budio bi svoje ukućane na namaz i pritegao bi svoj izar donji dio odjeći Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kada je nastupila zadnja trećina o kojoj smo malo prije govorili, u kojoj je noć lejletul qadar, noć vrijednija od hiljadu mjeseci, lejletul qadar, hajru min elfi šehr, Allahu akbar. Jedna noć bolja od hiljadu mjeseci, kažu islamski učenjaci mu fesiri ovog ajeta, To znači ibadet u noći, lejletul kader, je bolji nego ibadet hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Allahu ekber. Nama je ostalo još mjesec dana da čekamo Ramazan. Već sad treba da se zagrijemo, sad treba da se zainteresujemo, sad treba da iščekujemo kada će Ramazan, kada će zadnja trećina da se natječemo u ibadetu, u noćnom namazu, da potrefimo tu noć lejletul kader. Od sad pravite planove. pravite planove sada uzimam godišnji, odnosno sada ga planiram da ću ga uzeti u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Zašto? Da se posvetim i badetu, ja i moja djeca i moja supruga želimo da ove godine mi potrefimo noć Leletul Kader. I ono što radi naš narod svake godine noć Leletul Kader je 27. noći samo tada dođi i odmah sutra u diskoteku je neispravno. Da, bilo je u Lemije koja kaže da je noć Lijetul Kader 27. noći, ali isto tako toliko je drugih stavova i da je 21. i da je 23. i da je 25. i da je 29. Pa je najbolje da čovjek 10 dana mjeseca Ramazana zadnje trećine provede u Ibadetu, da bude siguran da je potrefio noć Leletul Kadar, jer onaj insan koji zadnjih deset noći provede kontinuirano ibadetu, on je sigurno noć Leletul Kadar, makar se i ne znalo koje noć je bila, on je sigurno potrefio, jer Boži poslanik u na Hadisima kaže noć Leletul Kadar je u zadnjoj trećini, a u jednom Hadisu je kazao noć Leletul Kadar je u neparnim noćima zadnje trećini mjeseca Ramazana. <clears throat> Imamo ovdje e, dva hadisa i time ćemo ako Bog da i završiti, odnosno pojašnjavajući ovaj propis i ovo pravilo i time ćemo ako Bog da i završiti večerašnje e, druženje, večerašnje predavanje, a to je da kaže Allah poslanik ali se ratu samo hadisu koji bilži i Buharija i Muslim, neka niko od vas ne preduditi mjesec Ramazan tako što će uoči njega posti dan ili dva. Osim ako se radi o čovjeku koji posti svoj uobičajni dobrovoljni post, pa takav neka posti taj dan. Znači, Allah poslanik u ovom hadisu odobrava, odnosno prvo zabranjuje da se posti prije Ramazana. Pred sami mjesec Ramazana da se ne posti dan ili dva. Osim čovjek koji ima u naviku, čovjek koji posti ponedljak i četvrtak i pada četvrtak ili ponedjeljak dan prije Ramazana, neka posti. Imamo, imamo e, drugi hadis, imamo drugi hadis, a to je vjerodostojan hadis da Allahu poslanik ali se lat u selam kao što je došlo uh, od Aisha radijallahu ta'ala da je skoro cijeli Šaban postio. Allahu poslanik cijeli Šaban postio. Imamo znači jedan hadis da je Allahu poslanik skoro pa cijeli Šaban postio. Imamo drugi hadis koji zabranjuje da se dan ili dva prije Ramazana posti. Imamo treći hadis, a to je taj hadis o kojem želimo večeras govoriti, a to je 1226. hadis od Ebu Hurire radi Allah kaže kada nastupi druga polovina mjeseca Šabana, nemojte postiti. Kada nastupi druga polovina, mjesec Šaban je to mjesec u kojem se sada nalazimo. Ima prva polovina, 15 dana, druga polovina. Kaže Allah poslani, kada nastupi druga polovina Šabana, nemojte postiti. Kako sada da spojimo činjenice. Allahu poslanik je postio cijeli šaban ili par dana ne bi postio. U ovom hadisu se kaže nemojte postiti nakon polovine šabana. Pa kažu islamski učenjaci sljedeći. Ovaj hadis o ša, da se ne posti nakon polovine mjeseca šabana e, postoji jako razilažen kod učenjaka je li vjerodostan ili nije. Ako kažemo da hadis nije vjerodostan, velik broj učenjaka uh, Eh, prvih učenjaka i prvih generacija je kazao za ovaj hadis da je daif. Imamo vjerodostojne hadise da je Allah poslanik postio u Šabanu mnogo, samim tim znači kažemo sunneti u Šabanu postiti što više. Osim dan ili dva prije Ramazana, kao što je došlo u ovom hadisu, prvo koji smo citirali kod imama Buhari. Pa znači kažemo, imamo jedan odgovor na ovaj hadis, da hadis uopšte nije vjerodostojan, I onda kažemo propisano muslimanima u šabanu da što više posti, osim dan ili dva pri Ramazana kada ne trebaju postiti. Imamo drugi odgovor, to je da kažemo hadis o zabrani posta u mjesecu šabanu, drugoj polovini, je vjerodostojan. Ali kako ga onda svatiti? Pa kažu islamski učenjaci, svata se na način da se to odnosi na ljude koji nisu postili nikako u prvoj polovici. Ako su postili u prvoj polovici, oni mogu postiti u drugoj polovici, shodno sunnetu Božijeg poslanika, da je Božiji poslanik, ali i salatu selam, postio skoro pa cijeli mjesec Šaban. Znači, imamo dva odgovor. Vraćamo se po početku da bi bolje shvatili, time ćemo završiti večerašnji ders. Imamo hadis u kojem je došlo da je zabrajeno postiti u drugoj polovinci, polovini mjeseca Šabana. Kako ćemo spojiti taj hadis sa hadisima da je Boži poslanik postio cijeli skoro šaban? Rekli smo, prvi odgovor je da kažemo taj hadis velik broj učenjaka je za njega kazao da je daif. Samim tim ako kažemo da nije daif, ne privatamo rad po njemu, imamo hadise da je Boži poslanik postio cijeli šaban ili skoro cijeli šaban, postićemo i mi osim dva dana prije Ramazana. Imamo drugu verziju da kažemo da je ovaj hadis vjerodostojan. dostojan. Pa kako onda pomiriti između njega i hadisa ga je Boži poslanik postio, pa kažu islamski učenjaci, on se odnosi na osobe, zabran se odnosi na osobu koja nije postila nikako. Nije čovjek postio prvi 15 dana, nemoj ni u drugoj polovini posti. A ako je čovjek postio u prvoj polovini, ima pravo da posti ili ako čovjek ima neku naviku svoju, na njega se ne odnosi ova zabrana. Znači bilo bi da ako bi rekli da je hadis o zabrani posta u drugoj polovini šabana vjerodostojan, on se samo odnosi na ljude koji nisu postili nikako ako je čovjek postio, nema smetnje da nastavi ili ako čovjek ima tokom cijele godine neki kontinuirani post, ponedjeljak, četvrtak, tri dana u svakom mjesecu ili Davudov post, može i u drugoj polovici mjeseca Šabana da posti. Još jednom se vraćamo i time ako Bog da završavamo večerašnji ders, imamo hadis e, koji bilježi imam Etermizija, rahmetullahi alihi, gdje Allah sanih zabranio da se posti u drugoj polovici mjeseca Šabana. I imamo drugi hadis jer odosljen da je Boži poslanik postio skoro pa cijeli mjesec Šaban. Kako odgovoriti na to? Kažemo, prva stvar imamo da reklimo da taj hadis zabrani nije vjerodostojan. Pa ćemo raditi po sunetu Božijeg poslanika, postiti u danima Šabana, znači sve do pred Ramazan dva dana. Imamo drugi, imamo drugi odgovor da je hadis i vjerodostojno zabrani, ali kažemo opet shodno drugim hadisima, on se samo odnosi na ljude koji nisu ništa postili. Ako nisu postili u prvoj polovini, neka ne poste ni u drugoj. Ako su postili u prvoj polovini, imaju pravo da posti u drugoj, jer je tako učinio Boži poslanik, ili ako su imali određen adet i običaj da poste, imaju pravo opet da poste u drugoj polovinci, polovini mjeseca Šabana, osim dan ili dva prije Ramazana. Ramazana kao što je došlo u hadisu Buharije i muslima. Mi se ovdje ako Bog da zaustavljamo, nastavljamo ako Bog da sljedeće srijede opet nakon jacije namaza. Subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilike.